Islam baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala vile vile kumsalia bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika jumaa iliyopita tumezungumzia kuhusiana na fadhila za tabia nzuri tukaona ya kwamba tabia nzuri ni zina fadhila kubwa na fadhila nyingi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na muislamu pindi ambapo atakapojipamba na fadhila hizi ndipo atakapopata fadhila kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala ففي هذه الجمعة اليوم katika jumaa hii ya leo uridu an ta'lama nataka ujue anna Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba Allah tabaraka wa taala ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam amemtuma mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam liyad'u an-nasa ila makarimil akhlaq ili awalinganie watu wawe na tabia nzuri Allah tabaraka wa taala amemtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika huu ulimwengu liyad'u an-nasa ila makarimil akhlaq ili awafundishe watu tabia nzuri awalinganie watu wawe na tabia nzuri katika hadithi aliyopokea Abu Huraira kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema rasulullah innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq hakika nimetumwa mimi mtume ili nije niwafundishe watu na niwalinganie watu tabia nzuri niwafundishe watu tabia nzuri وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ilaiha na mtume akafanya kazi ya kuwaita watu kuwafundisha watu tabia nzuri aliifanya kazi hiyo qaulan wa fi'la kwa maneno na vitendo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ndiyo ilikuwa kazi yake Allah amemtumiliza kuja kuwafundisha watu namna gani watakavyoishi katika huu ulimwengu, waamiliane vipi na Allah, waamiliane vipi na nafsi zao, waamiliane vipi na Waislamu wenzao. Hiyo ndio kazi alokuja nayo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam فقد كان قدوة للعالمين بما وهبه الله من الخلق الكامل والأدب الرفيع na kwa kweli alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mfano mwema wa kuigwa kwa kile alichompatia Allah tabaraka wa taala kutokamana na tabia zilizokamilika na tabia za hali ya juu kabisa amekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kiigizo chema kwetu sisi ni mfano mwema kwetu sisi kwa ile tabia ambayo Allah alimpatia tabia ya hali ya juu tabia nzuri haithu yaqulu tabaraka wa taala fi muhkami tanzilihi wa innaka la'ala khuluqin adhim Allah amsifu yamdahu nabiyahu fi alquran alkarim Allah amsifu mtume wake eh sallallahu alayhi wasallam akimwambia wa innaka la ala khuluqin adhim hakika yako ewe Muhammad una tabia zilizo za hali ya juu kabisa yani tabia zako hakuna kiumbe katika huu ulimwengu ambaye atazifikia kwa sababu ni al-adabu rafi wal akhlaq al-aliya amepewa mtume sallallahu alaihi wasallam tabia nzuri adabu nzuri alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiishi na watu katika huu ulimwengu kwa tabia nzuri wala hakusifika na tabia mbaya mundhu qabla annubuwa tokea kabla ya kupatiwa utume mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata Quraish wakawale wale makuraishi wa Makka kanu yaquluna lahu sadiqun amin walikuwa wakimuita huyu ni mkweli na ni muaminifu mtume sallallahu alayhi wasallam tuangalie huyu eh, tabi'i Sa'ad bin Hisham bin Amir قال أسير أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها nilimjia mama Aisha mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam faqultu ya umma almu'minin nikamwambia ewe mama wa waumini akhbirini bi khuluqi rasulillah sallallahu alayhi wasallam ebu nielezee tabia za mtume zilikuwa vipi ataka kujua desturi tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam zilikuwa vipi amuuliza mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam qalat akasema mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha kana khuluquhu alqur'ana ilikuwa tabia yake ni alquran vile unavyoona qurani ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ama taqra'u alqur'ana qawla Allah azza wa jalla wewe usome Qur'an katika kauli yake Allah jalla wa ala aliposema wa innaka la'ala khuluqin 'azim usome Qur'ani katika kauli hii ya Allah tabaraka wa taala mama Aisha amuuliza Sa'ad bin Hisham ambaye ataka kujua khuluqu za mtume sallallahu alaihi wasallama ni zipi akamwambia soma Qur'ani wa innaka la'ala khuluqin adhim Allah amsifu mtume wake kwa tabia zilizo njema zilizo za hali ya juu hadithi hii amepokea al-Imamu Ahmad قال ابن كثير رحمه الله تعالى ابن كثير يسمع ومعنى هذا ما معنى يا هيا منين انه عليه الصلاه والسلام يا كما صلى الله عليه وسلم صار امتثال القران امرا ونهيا سجيه له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه أسمى ابن كثير رحمه الله تعالى كشرهش منين يا الله تبارك وتعالى نهاية منين يا عائشة ya kwamba tabia ya mtume ilikuwa ni Qur'an je husomi kauli ya Allah wa innaka la'ala khuluqin adhim asema maana yake ni kwamba imekuwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kufuata Qur'an ikiwa ni maamrisho au makatazo sajiatan lahu ndio tabia yake Qur'an imeamrisha hivi anafanya Qur'an imekataza hivi anawacha sasa jiulize mimi na wewe, je, tuna tabia hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Vile unavyoona Qur'ani imekataza kusengenya, Mtume hasengenyi. Imeamrisha kufanya wema, Mtume anafanya wema. Imekataza kula riba, Mtume hali riba. Eh, imeamrisha watu kula halali, Mtume anakula halali. Kwa hiyo ilikuwa ni tabia yake iwe ni makatazo au iwe ni maamrisho ilikuwa ni tabia ya mtume sallallahu alayhi wasallam wataraka tab'ahu aljibili akawacha zile tabia zake za kimaumbile mtu ana tabia zake za kimaumbile lakini kwa kuwa Qur'ani imesema hivi wacha basi anawacha Qur'ani imesema fanya anafanya hata kama roho haitaki sa nyingine roho yaweza kubishana na kushindana na wahi naweza kushindana na dalili eh? roho ya kuambia usifanye dalili ya kuambia fanya mtume aliyashinda haya kwa tabia zake zilivyokuwa za hali ya juu asema ibn kathir rahimahullahu ta'ala famahma amarahu alquran fa'alahu chochote kile ambacho Qur'ani ilikuwa imemwamrisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakifanya wa mahma nahahu anhu tarakahu na chochote kile ambacho Qur'ani imemkataza basi alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anakiwata hadha ma'a ma jabalahu Allahu alayhi min alkhuluqil azim hivi katika tabia yake hii na ile ambayo aliyokuwa ni maumbile yake aliumba na maumbile ya tabia nzuri Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min alhaya kama vile haya alikuwa na haya mtume sallallahu alayhi wasallam walkaram alikuwa mtume ni mkarimu washajaa alikuwa mtume ni shujaa wasafahi alikuwa mtume ni mtu msamehevu haweki mambo katika nini katika kifua chake wala chuki wala hasadi kama ilivyo kwa baadhi ya watu katika zama hizi kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam tukichanganya tabia zake za Qur'ani na tabia zake zile ambazo Allah alimpatia za kimaumbile zote zilikuwa ni tabia nzuri wa kullu khuluqin jamil eh? na kila tabia nzuri ya upole unyenyekevu kutokuwa na kibri mtume sallallahu alaihi wasallam tabia zake zilikuwa ni nzuri twende tukamuulize Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimu rasulillah sallallahu alayhi wasallam taka kujua tabia za mtu katika hizi zama hebu muulize mfanyakazi wake bosi wako yuko vipi sasa huyu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kijakazi wa mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyothibiti katika sahihaini annahu qala anas yanasema khadimtu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ashara sinina nilimtumikia mtume sallallahu alayhi wasallam miaka kumi fama qala li uffin qattu hakuwahi kuniambia hata siku moja eh kwa nini yani hakuwahi kumkemea Anas anavyoelezea nimeishi miaka kumi na mtume sallallahu alayhi wasallam fama qala li uffin qat uffi ni kalima ya kumkemea mtu au kumgunia mtu eh kwa nini hukufanya hivi ah, wacha anasema Anas mtume hakuwahi kumwambia hivyo wala qala li li shay'in fa'altuhu lima fa'altahu wala hajawahi kuniambia kwa kitu nilichokifanya kwa nini umekifanya anasi anasema hivyo kwamba hajawahi niambia kwa kitu nimekifanya kwa nini umekifanya wala li shay'in lam af'aluhu ala taf'aluhu ala fa'altahu na wala kwa kitu ambacho sikukifanya kwa nini hujakifanya hajawahi mtume sallallahu alaihi wasallama kumwambia anasi namna hiyo asema Anas wa kana sallallahu alayhi wasallama ahsana nnasi khuluqa na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama ni mzuri wa watu kitabia ukitaka tabia nzuri ija kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala usiige kwa Bob wala Bruce Lee wala nani na nani wapuuzi wa dunia ambao leo hii wameharibu ulimwengu ikawa vijana wanaona maendeleo na usasa na uteknolojia ni kufata watu kama hawa ambao wamepotoka katika mipaka ya Allah tabaraka wa taala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallama ahsana nasi khuluqa alikuwa ni mtu mwenye tabia nzuri kuliko watu wote asema Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahsana nasi khuluqan alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama ni mtu mwenye tabia nzuri atueleza haya Anas tupate ibra na mafundisho Vipi wewe kama bosi, vipi wewe kama msimamizi unaamiliana na wale watu ambao wako chini yako? anasi anatuelezea vile alivyoishi na Mtume, akamuona ni mtu mwenye tabia nzuri, hata katika kuzungumza na watu, si kukemea, si kutukana kama leo ilivyo katika mujtamaa watu wanaishi na wafanyakazi wao kama vile watumwa, kuwakemea, kuwapiga, kuwafanyia mambo ya ajabu ajabu. Sasa haya ni mafunzo Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anatueleza sisi tuchukue mafunzo. Hatujaambiwa tuache kuwaelekeza wafanyakazi, twaweza kuwaelekeza, twaweza kuwaambia katika njia nzuri njia ya muamala mzuri si njia ya kwamba hata yule mfanyakazi pale anapoishi anakuwa na dhiki anakuwa na dhiki kwa hiyo huenda tukauliza wafanyakazi ambao wanaofanya kazi kwa watu ambao ni waislamu vipi tabia za hawa waislamu ambao mko ndani ya majumba yao wakakuambia mambo ya ajabu wakakuambia mambo ya ajabu lazima tutanabahi haya Anas yamsifu mtume kwa ile miaka kumi aliyokaa na mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile katika riwaya iliyopokewa na al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala an an Aisha kutoka kwa nana Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat Aisha naye mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam atupasha habari ya tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam qalat yasema Aisha ma daraba rasulullah sallallahu alayhi wasallam biyadihi khadiman lahu qad mtume hajawahi mpiga mfanyakazi kwa kutumia mkono wake abadan hajawahi fanya hivyo huyu ni mke wa mtume aelezea vile mtume alivyokuwa akiishi na wafanyakazi wake kwa hiyo hajawahi mpiga mfanyakazi wake wala mraatan wala hajawahi mpiga mwanamke au mke wake yoyote Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leo hii wanawake wanauawa wanapigwa wanateswa katika majumba kwa hiyo Aisha asema mtume hajawahi piga mwanamke hajawahi piga mwanamke. Jiulize wewe umempiga mke wako mara ngapi? Je, hiyo ndio tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo unamuiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kwa hiyo Aisha asema Mtume hajawahi piga mke wake katun wala daraba biyadihi shay'an qattun wala hajawahi piga kwa mkono wake kitu chochote illa an yujahida fi sabilillah isipokuwa akienda kupigana jihadi kule lazima upigane, lazima utumie mkono wako wa kupigana. Basi alikuwa akipiga wakati huo wa jihadi Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Wala khuyira baina shay'ain qattun illa kana ahabbuhuma ilayhi aisarahuma hatta yakuna ithman, na wakati anapopewa khiari ya kuchagua kati ya vitu viwili basi uchagua kile ambacho ni chepesi kabisa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kama kitakuwa ni cha madhambi basi kana abada nasi an anakuwa iko mbali na hicho kitu cha madhambi lakini amewekewa khiari ya kuchagua kati ya vitu viwili aangalia kile chepesi cha kufanya ni kipi achagua kile chepesi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hatta yakuna ithman labda iwe ni madhambi eh, fa idha kana ithman ikiwa ni madhambi kana ab'ada an-nasi min al anakuwa yeye yuko mbali kabisa na madhambi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wewe umeletewa riba hii milioni kumi na pesa ya halali hii milioni moja sasa utachagua ipi eh, hii ni ya halali na hii ni ya haramu tulivyo wengi wetu katika zama hizi za sasa utasema ile milioni kumi ndiyo nyingi hata kama ni ya ni ya dhambi ni ya riba wewe utakula tu lakini huoni kile kidogo cha halali kikawa ndicho kizuri kwako wewe waona kile kingi cha madhambi ndicho kizuri kwako wewe hii ilikuwa si tabia ya mtume sallallahu alayhi wasallam wala intaqama li nafsihi min shay'in yuta ilayhi illa an tuntahaka hurumatillah fayakunu huwa yantaqimu lillahi azza wa jalla Mtume sallallahu alayhi wasallam wala hajawahi kulipiza kitu alichofanyiwa kwa nafsi yake yeye mwenyewe alipize uovu kwa uovu kwamba huyu amenipiga na mimi nimpige ilikuwa sivyo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam lakini ukichezea dini ya Allah utakapodharau dini ya Allah tabaraka wa taala hapo ndipo utakapopambana na mtume sallallahu alaihi wasallam Wangapi leo hii tunalipiza visasi kwa ajili ya nafsi zetu wenyewe, lakini hatuko tayari kulipiza visasi kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Tuacha dini yachezewa, dini yachafuliwa, dini inapakawa matope, lakini ukiguzwa katika heshima yako, katika nafsi yako, uko tayari kutetea na kulipiza eh, na kuamsha zogo katika ulimwengu lakini mambo ya Allah tabaraka wa taala umekuwa uko nayo mbali hivyo sivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alikuwa yeye akilipiza kisasi ulipiza kwa ajili ya Allah mipaka ya Allah imevunjwa dini ya Allah yachezewa ndipo mtume atakasirika na atachukua hatua kwa hilo lakini umemfanyia yeye mwenyewe kinafsi yake basi yeye ni, ni rahmatun lil alamin ni rahma kwa kwa viumbe tukiingia katika maelekezo ya mtume na dawa ya mtume kulingania katika tabia njema kwa kauli haya yaliyopita ilikuwa ni vitendo tumeona vitendo vyake tabia yake ilikuwa ni Qur'ani mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile anavyotuelezea Anas kama vile anavyotuelezea Aisha radhiallahu ta'ala anha imepokewa hadithi kutoka kwa al-Imam Tirmidhi an Abi Dharri radhiyallahu ta'ala anhu qala Abi Dharri yasema qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aliniambia mimi mtume sallallahu alayhi wasallam hapa aelekeza kwa kutumia maneno yake kule atuelekeza kwa vitendo vyake Abu Dharr yasema mtume aliniambia ittaqillaha haythu ma kunta mche Allah muogope Allah popote utakapokuwa wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha na upatilize ovu kwa jema basi lile jema litafuta lile ovu khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, na uamiliane na watu, uishi na watu, ukae na watu kwa tabia nzuri. Mtume amwambia Abu Dharri maneno haya matukufu ya kwamba jambo la kwanza, hadithi hii imekusanya misingi ya muamala ambayo iliyo mitatu msingi wa kwanza kama anavyosema Sheikh Abdur Abdurrazzaq almuamalatu ma Allah kwanza mtume amfundisha Abu Dharri kuwa na muamala na Allah jalla waala vipi utaamiliana utaishi na Allah jalla waala uishi na Allah uamiliane na Allah kwa kumcha yeye Allah bitibai awamirihi kwa kufuata amri zake wa tarki na nawahihi na vile vile kuacha yale makatazo yake Allah tabaraka wa taala aliyokukataza huo ndio muamala muislamu atakiwa aishi katika hii dunia na Allah jalla waala kisha muamala mwingine tunafundishwa katika hii hadithi ni almuamalatu ma'an nafsi mtu kuamiliana na nafsi yake vipi utajitahidi kufanya muamala mzuri na nafsi yako eh, kwa kuilea nafsi wakati imefanya jambo ovu uwe wewe unalipatiliza lile ovu kwa jema umefanya madhambi basi ili lile dhambi liweze kufutika ni wewe kufanya jambo jema lifute lile dhambi يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى jambo jema ambalo utakalolifatiliza baada ya kuwa wewe umefanya jambo ovu ni at-tauba ila Allah hilo ni jambo jema mtu kurejea kwa Allah jalla waala kwa hiyo lazima mtu awe na muamala na nafsi yake uilee nafsi katika kuyafanya yale mema pindi ambapo utakapofanya mabaya ili yale mema yaweze kufuta yale yale maovu muamala wa mwisho katika hii hadithi mtume anatuelekeza na anamuelekeza Abu Dharri almuamalatu ma'al khalqi ni mtu kuamiliana na viumbe utaamiliana nao vipi akamwambia wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ishi na watu kaa na watu kwa tabia nzuri usikae na watu kwa tabia mbaya haya ndiyo ambayo mtume aliyokuja kutufundisha namna gani tutaishi na baba zetu namna gani tutaishi na watoto wetu namna gani tutaishi na watu wetu wa karibu namna gani tutaishi na majirani namna gani tutaishi na waislamu wote namna gani tutaishi na, na wale ambao si waislamu lazima muislamu awe na muamala mzuri mtume aliathiri watu alifundisha watu kwa vitendo vyake watu wakaathirika na tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam hata wale ambao walikuwa ni na kufar wote mtume aliamiliana nao vizuri aliishi nao kwa tabia njema mpaka ikawa ni sababu ya wao kuingia katika dini ya ya Uislamu wapenzi watukufu wa Islam fayambaghi yatakikana an nataassa bi khuluqi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam li'annahu qudwatuna qala Allahu azza wa jal laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun yatakikana tuige na tujiliwaze na tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu yeye ndiyo kiigizo chetu chema cha kuangalia wataka kula wataka kuishi na watu wataka kuishi na mkeo vizuri wataka kuishi na watu ambao si waislamu vizuri angalia tabia za mtume alikuwaje katika mambo kama haya kuamiliana na wazazi wako kuamiliana na wafanyakazi kuamiliana na wanafunzi kuamiliana na watu sampuli sampuli tumwangalie mtume sallallahu alaihi wasallam katika mavazi leo hii vijana wamekuwa mavazi yao ni kinyume na vile ambavyo alipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika kunyoa nywele pia vijana wamekuwa wananyoa nywele kimtindo wa kiajabu kabisa je hao nao wafuata ndio wana tabia nzuri au mtume sallallahu alayhi wasallam bila shaka ni mtume sallallahu alaihi wasallam usione mchezaji mpira pale kwa sababu amekaa vile amenyoa vile ukaona haya ndiyo maendeleo bali huo ndio upuuzi huo ndio upuuzi. Maendeleo yako kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu Allah asema laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana Mtume Muhammad amekuwa kwenu ni kiigizo chema, ni mfano mwema wa kuigwa. Wataka kuiga, mwige Mtume sallallahu alayhi wasallam fa innahu uswatun hasana kwani yeye ndio kiigizo chema fil akhlaqil hamida katika tabia nzuri fi muamalatihi ma'a rabbihi katika muamala wake na Mola wake fi muamalatihi ma'a zawjatihi katika muamala wake yeye na wake zake fi muamalatihi ma'a nafsihi katika muamala wake yeye na nafsi yake fi muamalatihi ma'a al-khalqi jami'an katika muamala wake na viumbe wote tunataka kuishi katika namna hii nzuri tumwangalie mtume sallallahu alayhi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim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 على القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقيموا الصلاة